สาธุ สาธุ สาธุ อัตพนโตปกตะอัตมีทิวโสเอวะรูปโขพนโตทิวโสพุทเทนะภควตาปัญญาตัตตะธรรมสาวนัะเยวะสัทธายะ อุปาสตะอุปาติตานัง อุโปสัตสะสตาโลโหติอันธรรมยังคนโตสัพเพทัสมาทตา ตัสสะภะคะวะโตธรรมานุธรรมะปฏิปัติยาปูชนทายะอิมันจรติงอิมันจัติวสังอัตังคัสมนาคตังอุโปสถัง อุปวัติสามาติกาลปริเฉทางกตวาตังตังเวรวิวิตาจิตาอุตวาสกัจจัง อุปโภสถังสมาธิเยยามะอิติสังหิอุปโภสถังสัมปตานังตังทิตังมานิรัตตังโหตุ ขอประกาศเรื่องเรื่องทางที่จะสมาทานรักษาโวสดอันพร้อมไปด้วยองค์แปดประการ ให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทาน ทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานในบัดนี้ โดยวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่แปดแห่งปักมาถึงแล้วก็แหละวันเช่นนี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้มาประชุมพร้อมกันฟังธรรม และเป็นการที่จะรักษาโพสดของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเชิญเชิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันที่นี้ พึงกำหนดการว่าจะรักษาโพสดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ แล้วพึงทำความเน้นโทษนั้นเป็นอารมณ์ อย่าให้มีจิตทุ่งสร้างส่งไปที่อื่นพึงสมาทานองค์โบสดตั้งแต่ประการโดยความเคารพเพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อันหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายก็ได้อยู่รอดมาจนถึงวัน อุโบสถเช่นนี้ ขอท่านทั้งหลาย จงอย่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลยมะยังพันเต ติตรเนนะสหะอัตถังกคสมนาคตังอุโบสถังยาจามาอุติยมตีมะยังพันเตติตรเนนะสหะอัตถังกคสมนาคตัง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 ธรรมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ อาทิยมปิพุทธังสระนังกัจามิอาทิยมปิธรรมังสระนังกัจามิอาทิยมปิสังฆังสระนังกัจามิติสระนาคมานังมิทิตัง สานาติปาตาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิามิสาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิ สมาธมิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิอาบัมเมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณี สุราเมรยะมัชฌะปมาตทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยานีสุราเมรยะปมาตทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยานิการโภชนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยานิ นาจาคีตาปาทิตาวิโชกทัสนามาราคันทะอิเลปนาทาลนามันดานาวิโพชนาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิจตีตวาทิตาวิสุกทัสนามาราคันทะวิเลปนาทาลนะมันวิโพชนาทานาเวร อุจาชยะนมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอุจาชยะนมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอิมังอัตถังกสมนาคตังโมตถังอิมันจารติงอิมันจะทิวสัง มาเทวะอภิรักษิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขอน้อมรับพระอุปสมบทอันพร้อไปรองแปดประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติแจ้งตังไว้ดีแล้ว จะเก็บรักษาไว้ให้ดีไม่ขาด มีให้ทำลาย ตลอดชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งขอกุศลผลบุญส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนำไปสู่พระนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้านี้เถิด สิยะสมานิอัตถาสิโบสถาสิราวเชนาชาตุกังกัตวาปมาเทนาลกิตภานิสีเลนะสุกติงยันตีสีเลนะโพกจัมปทาสีเลนะนิปติงยันตีตัสมาสีลังวิโจทายเยกาพระพร้อมกัน สโนภะคะวะโต